No niego que te extrañé desde la última vez que nos vimos en el mismo lugar un viernes a las 7. y Hoy yo quise verte otra vez y de pronto se te apetece que la boca te pese Ah, ah. Y así repetimos lo que hicimos hace meses. Yeah. Hoy llegamos a las 12 sin escala en el vuelo 420. Qué rico, pasarla bien. Qué rico, bikini, que lucita chilling. Dos trago en martini, ya siempre sano. La music, dos feeling, la movie, sin cine. Sobran los chelines para pasarla bien. Eso, a mí me gusta eso. Bien sweet, encima como aderezo. party de los dos, no le dejes stop. Que aquí estamos listos para la foto. Cuerpo a cuerpo, en un día que si regreso. Yo creo que para atraparme tiene feeling, feeling, la movie sin cine, sobran los chelines para pasarla bien. Qué rico, bikini, pelo luces, está chilling, dos tragos, matini, ya así empezamos. La music, no feeling, la movie sin cine, sobran los chelines para pasarla bien. Hace rato quería y a mi Dios le pedía que otra vez fuera mía, se me nota. Como no quieres esa gota si lo hicimos escuchando con botas. pegándote al uso. Siento que la vibra aumentó. Desde ese momento te convertiste en mi único antojo. Y cuando quiera regresa, porque la verdad yo niego que te extrañé. Desde la última vez que nos vimos en el mismo lugar un viernes a las 7. Hoy yo quise verte otra vez y de pronto se te apetece que la boca te bese. Ah, ah. Y así repetimos lo que hicimos hace meses. y Hoy llegamos a las 12 sin escala en el vuelo 420. dos feeling, la movie sin cine, sobran los chelines para pasarla bien. Qué rico bikini, que luce está chilling, dos tragos en martini, ya si empezamos. La music, dos feeling, la movie sin cine, sobran los chelines para pasarla